บุ๊กทูหกสิบแปดใหญ่เล็กกร o o กล l e i ใหญ่และเล็กกร o o อินกล e i n ช้างตัวใหญ่ Die olifant is groot. หนูตัวเล็ก Die muis is klein. มืดและสว่าง Donker en lig. ตอนกลางคืนมืด Die nag is donker. ตอนกลางวันสว่าง Die dag is lig. แก่ชรา หนุ่ม สาว Oud en j o n g คุณปู่ คุณตาของเราแก่มาก Ons opa is baie oud เจ็ดสิบปีที่แล้วท่านยังหนุ่ม70 jaar gelede was hy nog jonk สวย และน่าเกลียดม o ยอินเลียลกผีเสื้อสวย die v l i n d อ r is m o o ยแมงมุมน่าเกลียดดิสปินกุปอิสเลียลกอ้วนและผอมดักอินดันผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอ้วน 'n Vrou van 100 kg is dik. ผู้ชายที่หนัก50กิโลผอม a man van 50 kg is dun. แพงและถูก duur en goedkoop. รถราคาแพง Die motor is duur. หนังสือพิมพ์ราคาถูก Die Courant ist goedkoop